Psalm 7 Salmus David Quem cantavi Domino proverbis cusi, filii Iemini Domine Deus meus, in te speravi, salvum me fac, ex omnibus persequentibus me, et libera me. Ne quando rapiat, ut leo animam meam, dum non est qui redimat, neque qui salfum faciat. Domine Deus meus, si feci istut, si est in iniquitas in manibus meis, si redidi retuentibus mi mala, decida merito ab inimicis meis enanis. Persequator inimicus animam meam. Et comprehendat, et conculcet in teram vitam meam, et gloria meam in pulverum dut deducat. Exorce, Domine, in ira tua, et exaltare in finibus inimicor meorum. Et exorce, Domine Deus meus, et exorce, in precepto quod mandasti et synagoga populorum circum dabite et propta anc in altum regredere. dominus iuricat populos iuricam domine secundum justitiam meam et secundum innocentiam meam super mei consumator nequitia peccatorum, et diriges justum, scrutans corte, et renes te, Deus. Justum adiutorium meum, ad amino, qui salvos facit rectus corte. Deus iudex justus, fortis et patiens, nunqui dirascitur per singulos dies, nisi conversi fueritis gladium suum vibrabit, arcum suum tedendit et paravit ilum. Et in eo paravit vasa mortis sagitas suas adentibus effecit. Ece paritori paritori justitiam concepit dolorum e peperit iniquitatem. Lacum aperuit, et effodit eum, et incidit in foveam quam fecit. Convertetur dolo eus in caput eus, et in verticem ipsius iniqu iniquitas eus descendet. Confitebo Domino Domino, secundum justitia meos et salum nomini domini altissimi